ornitho theras kai perdix ornitho theras opsiaiteron autoe xenu paragenomenu me ekon hoti autoe paratheie hormesen epi ton tithasson perdica kai tuton suein emel tu de aitiomenu auton hos achariston eige polla ofelumenos parautu tus homophilus e calumenu kai paradidontos autos anairein auton mellei f alla dia tuto se mallon suso e me de ton homophilon apeche ho logos de loi hoti hoi tus oi keius U monon hupoton adikumenon misuntai alla kai hupotuton hois prodidontai